บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดเซปตินสเดชมอัชตัวเนคำคุณศัพท์หนึ่งบูดเวอร์เจยเวียนัสผู้หญิงชาราหนึ่งคนเซนาโมเตอริส ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน Tora m ม t e ร i สผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน สมัลส i m เตรสรถใหม่หนึ่งคันน a ย j า s a ตโมบิล i รถความเร็วสูงหนึ่งคัน เกรตาส s ตโมบิลส i รถนั่งสบายหนึ่งคัน patogus automobilis ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด m ม l ิ n a suknelė ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด raudona suknelė ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด ž a l ล a suknelė กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบยูดารังคินีกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ รูดารังคินีกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบบ a ลตารังคินีคนใจดีหลายคน มาลูนูจมอนิส คนสุภาพหลายคน mandagu žmonės คนน่าสนใจหลายคน įdomu žmonės เด็กน่ารัก mieli vaikai เด็กดื้อ įžūlūs vaikai เด็กดี šaunūs vaikai